Musiqa pedagogikasi, 2 bob, 5 mavzu. Musiqa ta'limi asosida komil inson ta'limi va tarbiyasi. Rejalar. 1 reja. Komil inson tarbiyasida musiqaning o'rni va ahamiyati. 2 reja. Musiqa ta'limining ma'naviy axloqiy tarbiyaga ta'siri. 3 reja. Musiqa orqali estetik did va ruhiy ongni rivojlantirish mexanizmlari. 4 reja. o'quvchi shaxsiga ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirishda musiqa tarbiyasining roli beshinchi reja komil insonni tarbiyalashda musiqiy ta'limning zamonaviy pedagogik yondashuvlari musiqa insonning shaxsiy kamolotida katta ahamiyatga ega bo'lgan kuchli ma'naviy va ruhiy vosita sifatida qaraladi u nafaqat san'at shakli balki insonning ichki olamini boyituvchi axloqiy qarashlarni shakllantiruvchi hamda fikrlash va hissiyot madaniyatini rivojlantiruvchi ta'lim omilidir komil shaxs bilimli ma'rifatli ma'naviy yetuk jamiyatda faol va mas'uliyatli shaxs sifatida tavsiflanadi musiqa esa o'quvchining ruhiyatiga bevosita ta'sir etib go'zallikni anglash ezgulikni qadrlash va yuksak axloqiy me'yorlarni egallash jarayonida muhim vosita bo'ladi. Musiqa ta'limi o'quvchilarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda beqiyos ahamiyatga ega. Musiqa asarlarida mujassam badiiy obrazlar, milliy va umuminsoniy g'oyalar yosh avlodga ezgulik, vatanparvarlik, do'stlik, mehr-shafqat kabi oliyjanob xislatlarni singdiradi. Musiqa o'quvchilarning emotsional dunyosini uyg'otadi ruhiy barqarorlikni ta'minlaydi stressni kamaytiradi o'zini boshqarish ko'nikmalarini shakllantiradi ritm ohang va melodiyalar orqali bola o'z his tuyg'ularini ifoda etadi ichki olamida uyg'unlik hosil qiladi bu esa komil insonda bo'lishi zarur bo'lgan ruhiy barqarorlik qat'iyat sabr toqat kabi fazilatlarni rivojlantiradi Musiqiy ta'lim shaxsning ijodkorlik qobiliyatini yuksaltirishda ham katta rol o'ynaydi. Musiqa tinglash, kuylash, asbob chalish jarayonida o'quvchi tasavvur qiladi, fikr yuritadi, obraz yaratadi. Bu esa uning tafakkurini kengaytiradi. Ijodkor shaxs esa har qanday sohada muvaffaqiyat qozona oladi. Yangilikka intiladi va jamiyat rivojiga hissa qo'shishga qodir bo'ladi. Shu bilan birga musiqaning jamoaviy ijro shakli, xor, ansambl, orkestr, o'quvchilarda hamjihatlik, tartib-intizom, bir-biriga hurmat, muloqot, madaniyat kabi ijtimoiy fazilatlarni shakllantiradi. Bularning barchasi komil inson uchun zarur bo'lgan axloqiy va ijtimoiy kompetensiyalardir. Jamoada ijro etish orqali bola o'z rolini his qiladi mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi guruh bilan hamkorlikda ishlashni o'rganadi umuman olganda musiqiy ta'lim komil insonni tarbiyalash jarayonida keng qamrovli ta'sir ko'rsatadi u shaxsning ma'naviy axloqiy estetik intellektual va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlaydi musiqa o'quvchisiga nafaqat bilim beribgina qolmay balki uning qalbini poklaydi dunyoqarashini kengaytiradi va ijobiy xislatlarni singdiradi shu sababli musiqiy ta'lim zamonaviy tarbiya tizimining ajralmas qismi bo'lib yosh avlodni har tomonlama yetuk ma'rifatli va barkamol inson qilib shakllantirishda eng samarali vositalardan biri hisoblanadi musiqa ta'limi o'quvchi shaxsining har tomonlama shakllanishida beqiyos tarbiyaviy imkoniyatlarga ega bo'lgan kuchli pedagogik vositadir Musiqa inson ruhiyatiga bevosita ta'sir etishi, unda turli tuyg'ularni uyg'otishi, fikrlashni faollashtirishi va axloqiy yo'nalishda yo'naltirilishi bilan noyob ta'limiy vosita hisoblanadi. O'quvchining ma'naviy, axloqiy ulg'ayishida musiqaning o'rni juda katta bo'lib, u bolalar ongida mehr-shafqat, vatanparvarlik, sadoqat, samimiylik, halollik kabi fazilatlarni shakllantiradi. ayniqsa milliy kuy-qo'shiqlarimiz va xalq musiqasi tarbiyaviy jihatdan nihoyatda boy bo'lib ular avloddan avlodga o'tib kelayotgan ma'naviy merosni o'zida mujassamlashtiradi musiqa ta'limini o'quvchilarning estetik tasavvurlarini boyitadi tinglash kuylash musiqa asarlarini tahlil qilish jarayonida bola o'zaro uyg'unlik go'zallik va badiiylikni idrok qiladi Bu jarayonda o'quvchi nafaqat musiqa olamidagi go'zallikni, balki hayotidagi estetik qadriyatlarni ham chuqurroq anglay boshlaydi. Badiiy didning shakllanishi o'quvchining umumiy madaniyatiga, shaxsiy dunyoqarashiga ham ijobiy ta'sir qiladi. Shuningdek, musiqa ta'limi bolaning emotsional rivojiga ham katta hissa qo'shadi. Musiqa inson his-tuyg'ulariga eng tez ta'sir ko'rsatadigan san'at turi bo'lib, o'quvchi quvonch, hayajon, faxr, sog'inch kabi hislarni musiqada ifodalaydi. O'z navbatida musiqa o'quvchilarda ichki xotirjamlikni shakllantiradi, stressni kamaytiradi va ruhiy barqarorlikka yordam beradi. Qo'shiq kuylash jarayonida bola o'z hissiyotini boshqarishni o'rganadi. Bu esa ularning emotsional intellektini rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. musiqa ta'limi ta'limining tarbiyaviy imkoniyatlaridan yana biri intellektual rivojlanishdir notani o'qish ritmni his qilish kuylarni taqqoslash musiqiy shakllarni farqlash o'rganilgan qo'shiqlarni yodda saqlash bularning barchasi o'quvchining xotirasini tafakkur jarayonini diqqatini rivojlantiradi musiqada ketma ketlik tizimlilik intizom talab qilinadi Shu bois, musiqiy mashg'ulotlarda bolaning fikrlash tezligi va mantiqiy tahlil qilish ko'nikmalarini ham mustahkamlaydi. Musiqa ta'limining ijtimoiy-tarbiyaviy ahamiyati ham juda yuqori. Xor bo'lib kuylash, jamoa kuyi, ansambl mashg'ulotlari o'quvchilarni o'zaro hurmat, hamkorlik, mas'uliyat, birgalikda ishlash, tartib-intizom kabi muhim sifatlarni egallashga o'rgatadi. Bunday mashg'ulotlarda har bir o'quvchi o'z o'rnini, vazifasini aniq his qiladi. Jamoada ijro etish orqali o'quvchi o'z qobiliyatini ro'yobga chiqaradi. Shu bilan birga boshqalar faoliyatiga hurmat bilan qarashni o'rganadi. Musiqa ta'limi bolada vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishda ham muhim o'rin tutadi. Vatan, xalq, erkinlik buyuk ajdodlar tarix haqida yaratilgan qo'shiqlarni kuylash orqali o'quvchi yurti bayrog'i milliy qadriyatlarga mehr qo'yadi milliy kuy qo'shiqlar bolaning qalbida o'zligini anglash o'z madhiyasiga hurmat qilish hissini uyg'otadi bu esa komil shaxsning tarbiyalashda eng muhim omillardan biridir xulosa qilib aytganda musiqa ta'limi yosh avlodni estetik ma'naviy axloqiy intellektual va ijtimoiy jihatdan har tomonlama tarbiyalovchi noyob pedagogik jarayon hisoblanadi musiqa ta'limining tarbiyaviy salohiyatidan oqilona foydalanish orqali komil barkamol va yuqori ma'naviyatli shaxsni shakllantirishga erishish mumkin Musiqa insoniyatning eng qadimiy va eng kuchli ta'sir kuchiga ega bo'lgan san'at turidan biridir. Musiqaning ma'naviy, axloqiy tarbiyadagi o'rni nihoyatda katta bo'lib, u o'quvchining ichki olami, xarakteri, ruhiyati va axloqiy qarashlarini shakllantirishda beqiyos vosita hisoblanadi. Musiqiy asarlar orqali inson nafaqat san'atni anglash, balki o'z his tuyg'ularini hisobot va hisobot va qadriyatlarni chuqurroq idrok etishni o'rganadi komil shaxsni tarbiyalash jarayonida musiqa pedagogik amaliyotning eng samarali instrumentlaridan biri sifatida qo'llaniladi chunki u to'g'ridan to'g'ri inson qalbiga ta'sir etadi ruhiy go'zallikni uyg'otadi ezgulik va yuksak axloqiy qadriyatlarni qadrlashga undaydi Shu tariqa musiqa nafaqat o'quvchilarning estetik didini rivojlantiradi, balki ularning ma'naviy, axloqiy kamolotiga bevosita hissa qo'shadi. Shaxsiyatining barkamollashuviga va ruhiy uyg'unlikka erishishga ham xizmat qiladi. Musiqaning ma'naviy axloqiy tarbiyada tutgan o'rni avvalo uning tuyg'ularni boshqarish va uyg'otish xususiyati bilan belgilanadi. o'quvchi musiqa orqali go'zallikni his qiladi mehr shafqat samimiylik sezgirlik kabi fazilatlar qalbida shakllanadi qo'shiq tinglash yoki kuylash jarayonida bola yuragida iliqlik ezgulik va kechinma uyg'onadi bu hissiyot jarayonlar asta sekin uning xulq atvoriga ko'chib axloqiy mezonlari shakllanishiga sabab bo'ladi ayniqsa xalq qo'shiqlari mumtoz kuylar vatanparvarlik ruhidagi asarlar komil inson fazilatlarini rivojlantirishda juda samarali vositadir shuningdek musiqaning axloqiy tarbiyadagi o'rni shundaki u bolaga o'zini anglash o'zini boshqalarga boshqalar o'rniga qo'yishni o'rgatadi musiqada lirika ohang kayfiyat orqali o'quvchi turli hislatlarni boshdan kechiradi va asta sekin boshqalarning hissiyotlarini ham tushunishni o'rganadi bu esa bolada mehr oqibat empatiya bag'ri kenglik kabi fazilatlarni shakllanishiga xizmat qiladi shu ma'noda musiqa o'quvchini jamiyat a'zosi sifatida ma'naviy yetuklikka yo'naltiradi musiqa shuningdek bolaning ruhiy poklanishi ichki uyg'unlikni topishi va o'zini boshqarish qobiliyatini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi musiqa asarlarini tinglash yoki u bilan faol shug'ullanish o'quvchining ruhiy holatini tinchlantiradi uning ichki dunyosini barqarorlashtiradi sabr toqat xotirjamlik va o'zini nazorat qilish kabi muhim fazilatlarni shakllantiradi Shu jihatlarni hisobga olsak, mazkur fazilatlar komil insonning asosiy belgilari sifatida qaraladi. Ularni tarbiyadagi roli katta. Bundan tashqari, musiqa o'quvchini milliy qadriyatlarni qadrlashga, o'z madaniy va tarixiy ildizlariga hurmat bilan qarashga o'rgatadi. Milliy kuylar doira, dutor, tanbur, nay kabi an'anaviy asboblar orqali o'quvchi o'z xalqining tarixi madaniy merosi va ruhiyati bilan yaqindan tanishadi bu jarayon uning vatanparvarlik ruhini milliy g'urur va iftixorni kuchaytiradi o'zligiga sodiq bo'lishni o'rgatadi o'z milliy musiqasini sevgan va qadrlaydigan o'quvchi esa odatda ma'naviy yetuk axloqan pok barqaror e'tiqodga ega va mas'uliyatli shaxs sifatida shakllanadi umuman olganda musiqaning ma'naviy axloqiy tarbiyadagi o'rni beqiyos bo'lib u nafaqat o'quvchining his tuyg'ularini balki fikrlashini xarakterini xulq atvorini va dunyoqarashini chuqur shakllantiradi o'quvchini yuksak ma'naviyatli axloqan pok tarixiy ildizlarga sodiq jamiyatga foydali va komil insonga aylantirishda beqiyos pedagogik vosita sifatida xizmat qiladi musiqa ta'limini ma'naviy ma'rifiy tarbiya bilan bog'lashning yana bir yo'li kuy va qo'shiqlar mazmunini hayotiy misollar bilan bog'lab tushuntirishdir qo'shiqlardagi vatanparvarlik mehnatsevarlik do'stlik mehr shafqat kabi g'oyalar o'quvchilarda ijobiy axloqiy qarashlarni shakllantiradi o'qituvchining sharhi va izohlaridan so'ng o'quvchi qo'shiq mazmunini chuqurroq his qiladi uni o'z hayoti bilan bog'lab fikr yuritadi shunday qilib aytganda musiqa ta'limi o'quvchilarda ma'naviy ma'rifiy tarbiyani shakllantirishning eng qudratli vositalaridan biridir to'g'ri yo'naltirilgan musiqa darslari orqali o'quvchining nafaqat estetik didi balki ma'naviy baquvvatliligi ma'rifatga chanqoqliligi yurak pokligi ezgu g'oyalarga sodiqliligi shakllanadi Musiqa ta'limining ma'naviy-ma'rifiy tarbiyadagi o'rni komil insonni voyaga yetkazishda beqiyos ahamiyat kasb etadi. Xususan, musiqa ta'limida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning musiqaga bo'lgan qiziqishini yanada kuchaytiradi. Virtual cholg'ular, onlayn musiqa dasturlari mobil ilovalar va interaktiv o'quv platformalari orqali bolalar musiqa bilan tanishishni yanada oson va qiziqarli tarzda amalga oshiradi masalan o'quvchilar notalarni tanish ritm mashqlarini bajarish vokal mashqlarini onlayn tarzda kuzatish shuningdek xor va ansambl ijrolarida virtual shaklda sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar Xulosa qilib aytganda, musiqa ta'limi komil insonni tarbiyalashda samarali, keng qamrovli va chuqur ta'sir ko'rsatadigan vosita hisoblanadi. U o'quvchining ma'naviy va ma'rifiy kamoloti, estetik didi, intellektual salohiyati, ijodiy qobiliyati va ijtimoiy faolligini rivojlantiradi. Muhim ahamiyatga ega bo'lgan fan bo'lib, musiqa to'g'ri va puxta tashkil etilgan musiqa ta'limi jarayoni yosh avlodni barkamol ma'rifatli milliy va umuminsoniy qadriyatlarni qadrlaydigan komil shaxs sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi